خب بسم الله الرحمن الرحیم بابو بابو ما يستحب في الصيام يستحب للصائم للصائم تعجيل فطره على تمر او باب بابی که میخونیم باب مستحباتی که در روزه مستحب هستن در روزه چه هستن؟ ما یستحب و فسیام یعنی آنچه که مستحب هست در روزه یستحب لسایم تعجیل فطره الى تمر او ما مستحب است برای دار تعجیل فطر آه فطر رو در اول اول وقت افتاری رو خوردن بر خورما یا آب بله و تأخیر سحوره ما لم یخش طلوع الفجر و تأخیر کردن سحری البته اگر نترسید یا تا زمانی که نترسید طلوع فجر رو یعنی تا همون لحظه طلوع فجر میتونه چیکار کنه فجر که طلوع داد دیگه نمیتونه بخوره الان دیگه این چیزا خیلی دقیق شدند و یختار ان یفطر معه من امکنه من الصوامي و یختارو یا یختارو مجهولش هم یختارو میشه این فعل از اون فعلاییه که دیگه مجهولش کم کنی تکون نمیخوره و میگه بهتر است اختیار هست برگزیده هست فضیلت هست که فطر بدهد همراه خودش کسانی رو که امکان هست یعنی به اون اندازه که توان داره من امکنه فطر بدهد همراه خودش من امکنه کسی را که امکانش براش هست تواناییشو داره من صوام از داران این هم کار مستحبیه در روزه وليكن فطوره من اطیب کسبه و باشد افتاریش از پاکترین کسبش وأن يقول عند فراغه من الطعام ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول بعد فطره و بعد از فارغ شدن از طعام بخواند آنچرا که روایت شده است از رسول الله صلی الله علیه وسلم که بعد از فطرش میگفت ذهب الظمع و بتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله تشنگی رفت رگها تر شدن و اجر ثابت گشت ان شاء خب اینو بعضی از علما در ابتدای افتاری میآورند و بعضی میگن نه این زمانیه که افتاری تمام شده ولی اگر معناش رو ماضی در نظر بگیریم زهب زمع خب حقیقتا بعد از یه بعد از افتاری معنا میده خب در اون صورت یعنی دعایی که قبل از افتار باشه با سند صحیح دیگه موجود نمیشه و یختار ان یجوده في شهر رمضان بما أمكنه من المال وأن يكثر من ذكر الله تعالى وتلاوة قرآنه ميجي برگزیده است افضل است فضیلت است که سخاوت داشته باشد در شهر رمضان ان یجود فی شهر رمضان چون حدیث داریم که پیغمبر دیگه همیشه سخاوتمند بود ولی در این ماه دیگه سخاوتش به اوج میرسید پس سخاوت داشته باشد در شهر رمضان به آن اندازه که براش ممکن است و ان یکثر من ذکر الله تعالی و تلاوت القرآن و زیاد بکند ذکر الله متعال رو و تلاوت قرآن کریم پس این اموری که اینجا آورده بود اینا از مستحبات در دوره روزه بودند در دوره چی بودند؟ روزه بودند باب ما یکره للصائمی باب آنچه که مکروه هست برای دار یکره للصائم ان یستاک بعد الزوال مکروه برای روزدار مسواک بزند بعد از زوال شوافه بعد از زوال خورشید مسواک و مکروه میدونند ولا یکره قبله میگه مکروه نیست قبلش ولا یفطر انستاک میگه اما اگر اومد و مسواک زد دیگه روزش باطل نمیشه و یکره ان له القبله ان تحركت بها شهوته بوسیدن بوسیدن مکروه هست اگر شهوتش رو تحریک کرد ولا یکره ان لم تتحرك اما اگر شهوتش تحریک نشد مکروه نیست فان قبل لم يفطر الا ان ينزل میگه اگر بوسید لم یفتر روزش باطل نیست الا ان ينزل مگر اینکه منی خارج بشه و یکره ان یواصل بین الصوم اليومین بالامساک عن الاكل والشرب بالليل ولا يفسد به الصوم بله میگه مکروه هست روزه وصلی بداره ان یواصل بین صوم الیومین یعنی دو روزو با هم چیکار کنه وصل بکنه با دست نگه داشتن از خوردن و نوشیدن در شب ولا یفسد به الصوم اما روزه با این کار باطل نمیشه بله مکروه هست ولی روزه باطل بعدا در پایین در پاورقی مکروهات دیگه رو آورده از جمله تأخیر فطر بعد از غروب البته اگر معتقد باشه که این فضل داره توش گفته جویدن تعام مگر به حاجت مانند این که بیاد مثلا یه چیزی رو برای بچه کوچیکی میگه به جوه میگه جویدن تعام هم مکروه چشیدن تعام مگر زمانی که برای نیاز باشه مثلا آشپزی میکنه یه دست دستشو میاد تو زبانش میگذاره میچشه اونو حجامت و رگ زدن هم میگه مکروه مگر برای حاجت و مسائل زیادی دیگه ای از چیزای دیدنی و بو کردنی و شنیدنی میگه بهرهمند شدن نفس از شهوت های مباه از دیدنی ها و شنیدنی ها و بو کردنی ها گفته مکروه هست همچنین اکتحال که همون سرمزدنه خب یا گفته خلاف اولاست حنفیه میگویند میگه حنفیه موافق با شافعیه هستند در مکروه بودن چشیدن تام و جویدن خوراکی و آدامس و همچنین بوسیدن و مباشره و رگ زدن و حجامت منتها چیزی که حنفیه با شافعیه میگه مخالفت کردن بحث مسواکه که حنفی ها میگن در طول روز این داره پاورقی رو میخونم اونا میگن مکروه نیست ولی شافی میگن بعد زوال چیه مکروهه میگه مالکیه و حنابله هم موافق با نظریه شافعی هستن در مکروه بودن جویدن توام و آدم از این چیزا و همچنین بوسیدن و آغوش گرفتن و نگاه کردن و فکر به شهوت خب بله ويتغلظ عليه مأثم الكذب والغميمة والنميمة والقذف والقذف ولا يفسد به الصوم میگه غلیزه میشه سنگین میشه گناه دروغ و غیبت و سخنچینی و تهمت زدن اما روزه باش فاسد نمیشه باطل نمیشه اما گناه سنگین میشه